datum centroi, grandai trincantoi de aquo. Dum la lasta iaroi, mult obligis tra la mondo novae strangai construajoi. Ili estas domegoi pluretagei, prescau sen fenestroi, kiel densai cubai blochegoi. Interne staras longai vizoi de grandegai computiloi de alta complexezo, kiui prilaboras cion cio ocasas en interreto, en ciui continentui. Ili estas la datum centroi, kiui en havas cae prilaboras ciuin informoin circulantain en la reto. Spezzo de cerbo de interreto. Ili funccias kiel gigantai computiloi sencese funcciantai. Tiu sistema i compreneble consumas grandan quanton da electro usata ne nur de la machino mem, sed ancal de la sistema de malvarmigado che u devas esti sencesa por eviti troan varmigion. Nun tempe existas cent ses dec datum centroi en Brasilo, lao calculo de faculoi. Tio equivalentas proximume a la consumado de energio de urbo cun du milionoi da loggiantoi. Tamen, pro la popularigo de usado de arte farita intelecto, oni antauvidas por la secvonta iardeco multo obligon de tiu quanto ie dudec oblo. Cai la perspectivo estas de constanta crescado de la besono de datum centroi, tiel che la besono de energio en la iaro 2030 probabile equivalentos al urbo de 43 milioni da enlogiantoi. Uno hora babilado per WhatsAppo ao consultado al AI estigas la besonon de uno litro da aquo por malvarmigo de la machinoi. Imago do che milionoi da homoi tion faras ciutage tra la mondo. Ciom da aquo estas necesse? Quancam electra energio estas considerata kiel renovigebla, tamen gi ciam causas iom da damaggio alla naturmedio, precipe relate al lojantaro vivanta proxime alla usinoi. La problemo crescas tiel rapide che estas malfacile fari calculoin por la estontezzo. Gis nun, precisa neprecisae calculoi, la energio usata por arte farita intelecto equivalentas al la tuta electro usata en Nederlando. En la iaro 2025, citiu cifero probable duobligios. Nome, AI consumos energion de du Nederlandoi tiu vertigia crescado neniam ocasis en la historio de la homaro. En Usono existas proximume tri datum centrui. Ie ain en la mondo, ciam i construagioi trovigas proxime al ne grandai urboi, ili causas problemoin, cae mal contentigion flanque de locai homoi ec la renovigeblei formoi de energio fine iom influas la locan naturon. Turbinoi movatae per vento, exemple, causas bruadon quio negative influas la locan vivon.